Упражнение 1. Отличите носовые гласные от неносовых. ताज़ा कांपना मेंढक सींचना सूचना भैंसे बातें सोचो सोची घूसे आई जाऊं पावें आवे बातों कांटा काटो पाई पैसे आंखें